Mr. Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Sannan mu kuma da farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani shugaban shirin na gobe da labari. Muna nan ni a cikin littafin na suna wata kusan. Mun tsaya a inda Mustafa da Muniba suke tattaunawa a akan shugaban karatunta da kuma burinsa a duniya. Wanda da ƙarfi in iyayen nasu maza za su yadda ganin su ba boko ba ne a gabansu na 'ya'ya mata. Na 'ya'ya mazan ma kawai saboda su koyi rubutu da karatu ne ni Maryam Shawari da na nake cewa sai ku biyo mu domin ku ci gaban karatu mani ba ta ci gaba da cewa kaga idan ba ka gani na ba za su damu da zance na ba ko hutu aka yi sai in tafi gombe idan in na amina in hutu na Mustapha ya saka ajiyar zuciya saboda jin kalaman mu ne ba waɗanda da wuya hakan ta faru sai dai wani ikon Allah ne sai ta ci gaba da karatu yace ina mara miki baya akan kudininki amma abin da ya kamata ki kasa a gaba shine roƙon Allah akan ya tsara su bisa iyayen nan namu sai su ga sun amince amma in ba haka ba al'amarin su yana da wuya haka suka yi ta hirar su amma ba sa daga murya saboda an kasa kunne a ji ne suke cewa idan ko za a ji abin karatuwa ko jama'a kun ta halin mutane masu sa ido akan abin da bai sace su ba tare da Mustapha suka yi aikin tuwon suka gama ta kwashe a plastic din abinci ta ɗebi ruwa ta wuce don yin wanka shi ko Mustafa sai alwalar magaruba ya nufi masallaci don ana gaba kiran sallah da safe sun zauna Inna da 'ya'yanta, sun ƙara tattaunawa dangane da ci gaban karatun ne ba a inda innan ta karfafa musu gwiwa kuma ta goya musu baya kan cewa za ta yi iya iya wata don ganin mu ne ba ta ci gaba da karatu kuma za ta ƙara nuna wa babansu muhimmanci ilimin iyamaci kasancewa tana yawan jin kafafen yada labarai suna faɗan muhimmancin ilimin mace tamkar an ilmantar da al'ummar duniya ne amma namiji idan aka ilmantar da shi to tamkar shi kadan aka ilmantar ilimin amace yana da muhimmanci koda ba ta yi aiki ba kana tarbiyyar da ɗa'anta cikin tsari kuma fiye da wadda ba ta yi ilimi ba sannan za ta taimaki ta fannoni daban-daban za ta da su kan karatu a inda suke da rauni kuwa za ta koya musu abinda ma ba su sani ba ta taimaka musu ayyukan gida idan an ba su a makaranta wato homework balle idan mace ta hada ilimi biyu na addini da na boko hakika mijinta da ƴaƴansa sun more don komai nata daban ne da na waɗanda ba su da ilimi kwatkwata ko masu ilimin boko ba na addini ko masu ilimin addini ba su turka na zamani ba ita kan ta ce ta sami duka biyan kamar ba ni ba kenan idan sun ƙale ta za su haɗa ilimomin biyu don a halin yanzu ilimin ta goma sha takwas islamiyyar dare da allon sashe da yamma take zuwa ba da lokacin kanta daga zuwa makaranta sai ta yi musu ayyukan gida saɓanin ɗan gidansu da iyayen da suka fi ba wa talla muhimmanci islamiyya da allon da suke zuwa ma ba kullum suke zuwa ba wata mata ta saki baka je so bi ba ita da ta dawo boko take zuwa har ta su samu lokacin zuwa tunda ba ta ci da karatun addini su da aka hana su yin boko an ce na addini suke yi ya ike su ba su suna wasa da shi ba wan ba wan karatun ɗan kama shi yasa iyaye da 'ya'yan gidan suke cike da jin haushin mu ba da 'yan ƙanninta guda biyu da su duk an sa su a makarantar bokan har su ma aka samu ta a gidan wai an fi yan boko ko a wuta sai suna kulawa har sun daina kulawa sun mai da hankali ga karatunsu ita ma innan tasu ta rana dora musu talla Mustapha ya hana sai dai innan tana yan kulle kulle a zo a siya a gida shi kuma yana yin duk sana'ar da ta zo masa yana taimakawa iyayensa don dai kada kallon sa su yi talla ba wasu muni da ta fito, Allah cikin ikonsa, muni ba ta sami ci gaba da karatu a makarantar 'yan mata ta garin Gombe, nan ma an yi turka da iyayen muni ba maza. Kafin suka yarda suka barta ta wuce aji ɗaya na ƙaramar sakandare. Su a cewar su lalacewar ta yawa da har za a ɗauki iya a kai ta wani gari makarantar kwana alhalin ga makaranta a nan ta sakandare a garin nasu na dukko mai yasa har sai ta tafi cikin garin Gombe muka fara hana kansa sakat saboda sai da za a yi wa ba, na tafiya haka nan ma baban su, shi ma ba su zaune ba su tsaye dan ganin komai ya kammala tun da ɗan uwansa ba mai taimaka masa da ƙandala a cewar su shi yasa kansa mutum ɗaya ta san zai iya taimaka musu a halin karatunta a ɗan uwa da yana da rai baba Aminu wato mahaifin mu saboda shi ma yana ba da goyon bayan karatun ƴaƴa mata haka mujid da a ce ya gama karatu ya fara aiki tabbas zai taimaka tunda a warka yana alfahari da ƙawarsa da take karatun boko tare da za su tafi sai da mu karo da safe ta iske mu ba na so ya siyan kayan tafiyar ta ta aje wata kasuwar leda a gaban mu ce, na lafiya in ji abban mu ki kara ba yawa mu ba ta dawo leda tana budewa ce, kai kai kai wannan ta zata ka abin arziki sai ga in ya ta shigo da buta daga bayan ta fice take ni zan gani ake kira na take har provision ne in ji head master wai in kara in na dubi Ina da yawa in na ta kai dubanta da muzza ta ce a a a a muzza ce tare da zuwa aka ce ta tashi ne Farsuna ta gaba ina sannan ta ce a'a ba yanzu za mu tafi ba sai an yi sallar azhar za mu biyo ta nan mu ɗauke ta a motar abba ba mu tahid ne zai kai ya na ya ce ma har da yayan Mustapha za su kai in ta zauna ta so mu duba tulun kayan masarufin tana zuba godiya da sa albarka da muddara ta ce ta ba ta kuɗi wanda da tsarka amsa ta ce ta yi wa abban su godiya sannan ta ce ita ma tana nan zuwa da daddare yi masa godiya ta ɗauriyar da yake yi da wahalar neman admission na kuma sayayya Allah ya biya su wani ba ta haka murda ta dawo daga gungun matan gidan suna yada magana wannan ɗauniya halau kamu yake wa ɗansa dan na ga shi ma ɗan kullum yana gidan nan sai ya sake har ya ɗaki mai abokin masa larai ta ce ba da gidan gidan ba ta yi mai Allah ya sa kai ka faɗa wa iyayen nata ƙasa a ido sun dage ai su wai sai ta yi boko sai ta ga ta dauko musu abun kunya tunda gani suke yi mu da suke kalla suna lalatattu alhalin lalacewa an ce tana makarantar kwana kan su suka sani mu na mu ido ita dai mu ba ita tsaya ci gaba da sauraron su ba da yake ɗakin su dan ta su da in na ta tambaye ta dalilin ɓataranta shi ne ta gaya mata In nan take kina son ki ɓata ranki a banza ne idan da sabo ya ta ake kin riga kin saba da halin da muke ciki a cikin gidan nan Sara da ta saka sun taɓa ji ya hana gamji toho ko kuma su hana su su faɗa abin da zan ce so ne su su da hankali ku ga abin da ke gaban ku su bar wanda baya gaban ku ce ku ƙara tafsirin ku da izinin Allah za ku yi karatun ku lafiya ku gama lafiya kuma ba mu ba wani mu ma sai ya amfana da ilimin ku insha Allah da yardar Allah muni ba ta ba baki gaba ce hmm, ni Allah a matan gidan nan babu wanda zan ba wa kwandala idan na yi ilimi na samu aiki ina samun kuɗi har gara ina yi asabi ban taɓa jin ta ta ne a dalilin bokan nan ba in na tayi murmushi ta ce hmm, yaron ta manya ɗan a gidan nan babu wanda za ki kiwa alheri ko ba ta dalilin boko ba a duk wanda ya zalunce ka ko da harshe ne to kada ka rama ta ta biyo bayan zaluncin nasa da alkhairi to ka ga ji kunya akan zai sa yi dama. ko nan gaba ba zai zalunce wani ba balle kai sannan ma dukkan su iyayenki ne kada ki tsana kowa cikin su ta musu kamtar yadda za ki ta mana bayan sallah azhar misalin karfe biyu na rabi motar headmaster tijo SO4 kai Fatima kofar gidan su muniba anan suka tsaka Mustafa tana tsaye da alamun isarwa su yake ja mutafi da suka daga motar da ba Mustafa hannu suka gaisa yace ala har kun da jiran mu ni ai ku nake ji kada ku zo wannan yi, ko ba ta gama shiri ba hakan mata ta suna kanana haka suke da nawa mujahid yace Allah ya sa dai baka ruda min ita da faɗannan nan naka ba in na san kuma ka san ni ma zan iya ramawa yace ai hakuri ba nake na san mugu ne kai fadan ka har ma da duka kake haɗawa don mugunta suka kalkale da dariya gaba ɗaya su mu mujahid da mazza suka shiga cikin gidan har ɗakin inna suka gaishe ta sannan suka fito da kayan ba suka sa a mota inna ta dije ta take ki shiga ki wa mutum gidan sallama kowace ki duka ɗakin ta haka nan ta yi ɗaki ɗaki tana musu sallama duk suka fito da manya suna Allah ya kiyaye ya ba da sa'ar karatu kan kananan yaran kuwa har cikin mota suka raka ba in ya tsaya da nasiha take yi musu a bakin motar don Allah maza ku kula da kanku ku yi abin da ya toce banda wasa nan da sakarci duk wanda kuka ga baya mai da hankali gurin karatu kada ku rabe shi mutumin kirki da shi ake abota ba sa ba ku dage ku ba mana takunya Allah ya yi muku albarka Allah ya kiyaye hanya kada ku manta ku zuwa ga gidan gogonku duk suka shige motar inna tana tsaye har motar ta tashi ɗan ƙananan yaran gidan sun zuwa suke za su dinga ni har da masu birgima ko ɗaukan su aka yi aka shiga da su cikin gida don kada su ce za su bi sawun motar matan gidan sun hayaniya suke ba su ma san inna ta shigo ba ita dai ta suna faɗin wani ƙarfin hali haɗina zan karki ɗana in kai har wani da yin karatu su yi kuma ba kana an ba ne na neman duniya ne kawai yau ɗalibin kamar gasa ake da 'ya'yan hedimasta su ai su ɗan boko ne babu dan don 'ya'yansa sun yi boko kuma yana da albashin da zai ɗauki nauyin karatun 'ya'yansa su fa ko dai ka mutane ke neman taimakon ɗan uwa wannan karan ai ba a nemi na ɗan uwa ba ba ki ga shi hidimarsan ba ne ya yi mata hidimar makarantar ni fa ina ganin alƙawarin ba ɗansa aurenta suka yi ko sa yake mata hidima ba gajiyawa a lallai kam za mu ka inda kisa take hura wuta aure ai ba kusa da ikon yi ma wani alƙawarin ba ɗansa ba akwai manya dole so an bi abin da suka ce ni Allah ma ya sa ka kuma gurin kusan yin boka malam ta haɗa ta aure da wanda bai yi bokan ba sai ga ta ƙaryar tsiya ita kan inna tana jin su sai kike wata ɗaki ta kama gyaran ɗakinta bayan ta kunna ɗan rediyonta tana sauraron wa'azin da ake yi a rediyo ya tura mata jin jirwa yanda ake mata a ƙofar gidan gwaggwarar hin mujahid da fashin ɗin motar ya ce ka shiga ka fito Mustapha ma ya ce ba zai shiga ba don kada su daɗe. Majid ta fara gani a ƙasar gida yana ɗaure kayan umar yana sanyawa. Ya amsa sallamar da ta yi ya ce a'a yi ba sai na maka da uniform ta ce kar da ka ce ka manta na gaya maka yau za mu tafi makarantar kwana a wande ya ce oh wallahi sai na manta ba zai kai ki kin gada na gama shiri ba mu wuce tare ni ma yau zan koma ta ce yaron Mustafa ne da yaron Mujahid kawai muke yi shi yasa ba su shigo ba mu duka rubanta suka shiga daki gurin gongo ta durima ni ban a ratu ne ce. sai kuma ina zuwa haka da kayan makaranta an igil igil ta duka gaban nan, ta fara sannan ta sannan na zo ne ki sallama ne yau da muke makarantar kwana a Gombe. Babbar ta tafa hannuwa tace, "Awu, ne za ki tafi makarantar kwana ban taɓa sani ba?" sai yau da zaki tafi tunda ni talaka ce ba ni da abin da zan baki amma na san aikin gidan gogon ki ne tunda ita kun fi kasawa da ita gogon da kawa ce ita ma wurin gogon ki amma hali ya bambanta ta tace wallahi ban je ta ba gidan su kawai ne zo mujibiran sa ya san irin nan ƙananan maganganu na mahaifiyarsa da irin harin ke nuna wa mahaifiyarsa ba. da ɗa'anta Mustapha ne kawai suke ɗasawa mai saurin cewa a yau haƙuri gogonmu sai mu yi ba ta suka take suna jiran ta a waje ta miƙe gogon ta ce rawa za ku tafi makarantar mazubiyar sauran taron fasin mu ne da yake. Ido da yarinyar wajen hedimasta ne za a kai ta ce, "Oho, hedimasta, wato har yanzu bai zama ɗawainiyar da ke ba." Alhaji sai yake a ba ta ce, "Ita zai mu yi ba, surutai, gogo kuwa." Haka zanen ta ta kwanto, ta turo guda ɗari biyu, ta miƙa wa ba. tana cewa, "Wasu sai ke rike ba yawa ta sayi wani abu da ni ba ta sa hannu biyu ta amsa don ta san idan ta sa babban ta bar shi mun ma wani kalubalen za ta yi mata suka yi sallama mutum ne ya rako ta har cikin mota suka gaisa da su Mustapha sannan ya sallame su da koma cikin gida daga nan suka yada zango a kofar gidan gwaggo Hindu gaba ɗayan su suka shiga saboda sanin halin kirki irin nata ga ta da barkwanci idan tana wasa da su ba tamkar su ba kanwar ubansu ba shi yasa har su mujahid da muzza duk suka saba da ita suna shiga ta tarbe su da fara'a tana cewa ha ha ha na ne marhaban da ƴaƴana na kaina inda an ga zara lalle za a ga wata mu kan za mu gidan hidda masa a yi mana musanyi a ba mu mu ma mu bada wallahi haɗin nan yayi Koya kuka ce ɗana dukkan su suka yi dariya dan sun gano ne babban ta su ke nufi wata kare ce kare babban mu ke dai akwai ganewa wallahi ce an yi tuni na gane ku sannan ga su kun ba Allah ya tabbatar mana da alheri babu wanda ya iya cewa amin cikin sa a cibi amma a zuciyarsu duk sun amsa da amin bayan sun gaishe ta ne Mustafa ki gaya mata yau ne tafiyar mu ne da manta makaranta shine suka zo mata sallama ce yau tafiya har ta zo a ce to Allah ya ba da sa'a abin da aka je nema ku dage kun karatu sosai dan da wata tunda Allah ya ce mace ku kun samu damar da ba kowace iya mace iyayenta ke barinta kai nesa da su don zuwa karatun boko ba gara ku tun da kanku dan boko ne sai kuwa iyayenki ba ruwansu da iya iyamace sai ku dage ku ba mara dakunya Allah ya yi muku albarka suka amsa da amin dukkan su nan da nan ta tashi ta ringa banka daban ta dan kwanuka tana dauko musu abin rabar makaranta irin su garin kwaki da kaccen kuli da yaji har ma da mai da yajin gaggawa, na tuwo da ragowar dambun nama da kai da sallah duk ta juya musu tana cewa ni wallahi ban ɗauka yau ne tafiyar ba da na yi muku tanadi sosai da har kuma shi zan sa a yi muku amma ba komai idan za a je yi muku ziyara zan tawo muku da shi suka miƙe dan tafiya suna tawo goggoshin da godiya haka naira ɗari biyar ta ƙara musu take ta sayi wani abu cikin jimani da kewar juna suka yi sallama da ita mujahid ya ja ta suka dau hanyar gange su mujahid ko da suka tsaya aka yi wasu muni ba komai da komai aka ba su aji kuma ya kasance ajin su daya dakin su ma daya sannan suka yi sallama da su suka baro makarantar ta GGSS Doma amma fa sai suka lalace su sannan suka haƙura da kukan da suke yi suka ɗaukar musu alƙawarin idan za a zo ziyara wato biki za su zo dukkansu sannan fa suka ba su suka tafi kwanci tashi a sai mai rai yau shi hutun farko da su mai ba suka dawo sai abin ya zama abin jinki a gidansu a cewar su sai ta yi kiba ta yi kyau tamkar ba karatu ta je ba hakan da ta ji ita ta sa alwasu idan an ba su hutu na gaba za ta zo dukka ba a gombe za ta tsaya idan ina amina rayuwar innarsu ne ta yi hutunta a kan ba za ta zo ba balle a dinga ɗanta ana waya ta tsohon guma a kanta ko hannunsu ta ga canji sosai a wurin mu ne ba ta zama sassas da ita ta fara so kuma tun da ta dawo ta daina barin ɗakin ɗinsu da ƙazanta A gidansu da ke da girma haka take yin sammuko ta kare su ko za su sake ɓatawa da gangan tunda su ba za su kare ba kuma ya fita su sa kare ba idan ma za su kare to da kowa ya haraba harabar ɗakinsa su kare su kuma ta ɗauki jimarin sarewa kullum sun ce za ta yi ta gaji ta daina don ta so kawai sarewa ba ta isa ta hana su batawa ba ko ranar su ba ta isa ta hana su ba don wani lokaci tana ba, za su tsira sa da su da ƴaƴansu gidan ya sake yin kasa-kasa dare dai idan sun gama ta sake sarewa baya damunta hakanan bayan gidan guda biyu ne na wanka da na bahaya kullum sai biyu take wankewa saboda ta karanta illolin da ƙazantar bayi take haifarwa shi yasa ko ta wanke idan za ta yi wanka take sake wankewa nan ma sun tabbata izini kenan wai ta je makaranta ta dawo da sabon salo da kaɗi kiri nan gaba idan karatun yayi nisa ba su sanya za ta ɗauke su ba tunda yanzu kowa kazani ne a gidan su ne kawai masu tsafta su ɗan boko kuma ne ba san su ga aji biyu a lokacin ne Mustafa da Mujahid suka sami gurbin karatu a jami'ar Gombe Gombe State University a lokacin shi kuma Mujib ya shiga shekara ta biyu a Federal University Kasere. Waɗannan samari sun shiga jami'a da kafar dama saboda sun mai da hankali sosai babu wasa. Mustapha kan dole ya mai da hankali wurin karatu domin a hidimar karatunsa sai da su ya sai da sanuwarsa guda sannan aka yi masa rajista tun da biyan kuɗin ɗaki da sauran hidindimu duk da hidimarsa ma ya yi musu hidima shi ma wannan kai mala awal ya taka muhimmiyar rawar gani domin ya hana ta takura wa kansa ya ce komai sai ya yi musu tare da mujahid shi ma sai da sai da sanuwar da ya yi wa mujahid hidima duk da ran sa bai so aka sai da sanuwar ba tun hutun farko da ba ta zo aka yi kuma ta halarci a gidansu sai ya kasance idan an yi hutu ta dole zuwa dukku sai tana tsayawa a Gombe gidan innarta har sai hutu ya kusa karewa ta taje ta kwana biyu a dukku sannan a maida su makaranta amma bata sake gani ba sai aka ce ilimin da ta samu ya sa ta guji asalinta ta guji yayanta ta ji son zama gidan inna Amina don mijinta mai kudi ne gidan su gidan jin daɗi yasa take zama a gidan su Mustapha a Gombe kuwa ba karatu kaɗai suke yi ba har ɗan sana'o'i sukan taba domin su rage wa iyayensu nauyin kudin da suke yi musu mun bayyana shi mujahid ko da sana'ar komai ba mahaifinsu zai iya ɗaukar nauyin karatunsa amma hakan da yayi shi ma mahaifin nasa zai ji daɗi ya san cewa ya yi kaɗan da zai iya tallafa wa kansa shi kuma sai ya ji da sauran ƙannan mujahid ɗin wannan hutun ma ana yi da mujahid ya zo ɗaukar a mota ya dubi mamiza yake, ce sai gidan ina amina dukkan zamu wuce ko gidan Umar sai murmushi tace kai ma ka sani kin gari zan fara zuwa zan zo dukku daga baya na ɗaga da murya cikin mai cewa yana duban ta ai ne ai fama wannan karan wuce dukku ina bukata ta ce. ko kin fi son mu take warki ne ta sa hannu ta ta fuska saboda kunyar ta tana ɗan murmushi bata iya kai masa ukun ba ta juya bayan motar inda Mustafa da Murja suke tana duban Murja yake kanwata kiri kira kai min tsawarki mun ce duku Mustafa ya karbe ce kai kama da mu ta je duku inda ta fi son zaman gande ba sai mu kai ta ba kawai ko amarere ta tace haba yayin Mustafa ka fi kowa sanin matsalar zamana a duku ni ma in ba dole ba ba cikin zama ta da ina da baba ba da ce kirmin banza har sama zan ba ki shawara ki fita haka al'amuran cikin gidanmu ki abin da ke gaban ki tace yace mu ke doka amma gani ne kuma idan kun kai mu gangan za ku dawo makaranta yace eh za ku dawo gombe yau ina amma za mu samu hutu zuwa next week tace shi kenan mu mu ke kawai a dukko kuwa Muniba na shiga gida daga kakanta, yaran gidan suka yi kanta da ikon murna ganinta. Ko ba komai, yaran gidan na ƙaunarta. Tana tsoron kasancewa da ita. Ko don koya musu karatu da take idan tana gari. Matan gidan duka suna zaune a inuwar bishiyar mangwaro da ke tsakar gidan. Suka yi mata ta da idanu suna cewa, "A a a a a, ɗan makaranta, yau kuma an tura da mutan dukkan ne?" Sabon ɗauka boko ya sa sun manta da asalinsu, ba ta yi niyyar ce musu komai ba, sai wata zuciyar ta zuga ta, ta ce wani abu, haba dai. Ai dan halas ba ya manta sa san ma ba san na taho ba, godan nan za ku gansu sun biyo ni, ta wuce ɗakinsu, ta ba su suna ci gaba da hirarrakinsu. Da gudu ta faɗa inna shi da ke zaune, innan ta ture ta tana cewa, ni matsa, kada ki karya min cinyoyi, sai sam, ta girma, da aikin shirme ko su maimuna ɗannanki ba za ta dinga faɗo min a cinya irin haka ba ta dingira kanta a kafadar innan take haba ina na wata hudu ban ganki ba ba dole in yi ba tunda ke koran ziyarar idan za a zo ba ta biyo su haba ina kuma ba ta suna mu ku duk zuwa maman su sai ta zo ina take ita suka ce ni daban ita daban kuma ai jama'a na zuwa miki ko zuwan da ya amina ta yi ba sa godewa ne kai saurin cewa a wallahi ina godewa ni dai ina so ko so daya yo yanzu in nan mu Ta ce zan zo wata insha Allah ta rabu da jikin innan ta na ta gaishe ta sannan ta take tambayar babansu ce yanzu ya cika. ba a kofar gida da kan haɗu Mustapha ya sallama da shigo rike da hannun ƙannansa Maimuna da autansu baffa Oris na gaban hannunsu ya gaisa ta kuma kun sami hutun mutum ne yace sai sati mai zuwa za mu samu malam ne yayi waya ce idan an yi musu hutu yau mu dauko su a motar haya shine wani abokin mu ya ba mu aran motarsa ce mu yi amfani da ita da mu yi wahala shiga motar haya shine wanda na ba shi labari muna dan taba kasuwanci da shi amma shi yaran sa masu hali ne in na kace to Allah ya taimaka sai ku fita tsantsan da dukiyar mutane ku ta halattun da kuka samu ku nisan ta haramu sai ku da neman ku ya albarka yace insha Allah muna wannan kokarin kace to Allah ya taimaka ya rufa mana asirin duniya da lahira yace amin wanda zai ba wanda zai ina yace muku tambaya akai gidan ina amina ta fara zuwa muku hutu ba wannan sara na san ai ba zai wuce ko kuka saka ta zo ba tunda ta ci son yin hutunta a gombe don ga ɗan mata sa'o'inta an biyu kautar da kairi kuma ka san an ba sa aka ci ba gobe za ka ga aikin waya amina tunda ita ma ta ci son muni ba ta je mata hutu hai ai kuwa wasu gari misalin ƙarfe goma na safe sai ga direba da su kautar sun zo tafiya da muni ba suna shiga sai ranta ta kai gidan tana wanke wanke sai ta so mabulla maka harara tana murmushi sannan suka tsaye da matan gidan da ke ta aikata aikatan su ina ita gurin ba kai ta kuma mata dindi kace ai ko ta muna kamar na dawowar ya kawai sai muka ji shiri, sai ya Mustafa ne ya biyo da yamma yake gaya wa mama wai sun mutu da ke gida da ta ce a bar ki ta hutun anan in ya so sai ki ƙara hutun ki a gombe mu muka ce ba mu yarda ba yau za mu zo mu ɗauki ki kai da take bari mu zo da ina zo mu taya ki aiki ko ta gama da wuri mu wuce suna zo da ina suka arga duluwansu duk da garin da suka yi na wani matsayar ja mai kwalliyar gwalde sun ce sosai amma haka suka fita suka taya ta wancan wancan suna gamawa to mai saurare ya mu yi bana a gidan kuma Allah ya taimake ta duk da cewa iyayenta sun yi wa boko mummuna fahimta amma ga shi Allah ya karɓi addu'anta hatta da fa gaba da samun tana aji biyu na ƙaramar sakandare, to ko za a bata yi babbar sakandare? sai da kun biyo mu a cikin littafin nan mai suna wata kusan ni ma hamsa idu na nake cewa gobe da labari Domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.